gukurikira ukuri yego <laughs> basimbwiye mbwira icyo kintu gikomeye ugomba kunsaba ni giki ikintu maze iminsi niyumvira kandi ndakeneye inyishu byihuta sa sheri <laughs> inyishu yihuta utarambwira n'icyo aricyo cyangwa wowe wavangiwe ntibishoboka wapi je suis très kandi natanguye kubyumvira cyane kuva mboneye iki gitero abo none ni iki kutambwira shahi uri kurangura atwita mbwira none ureka ureka irukuri kade n'ibiki n'ibiki gakade n'ibiki kade yo babo ikiziga gakade turahumi mana ya yo icyo kiziga mbega yo turahumi byahavuye bigenda gute yewe yewe mafoto uzopfurusha nyakubahwa birigade ngo mwampamagaje akora kutiyandaza ingufu zo kujyagagurana amando azozo ntuzibura be mafoto sabwe nyakubahwa birigade mwe n'amarandura nimba unamwiki mwebwe mwibaza ko muruta abandi bafungwa bose ngaha erega nyakubahwa je ndiko ndarenganya kuko imwamuzanye ahandi mwarabuze umwobo mwo muhenuriramo nyaguhera amenyo agaherayo <laughs> tumufungira ngaha cyangwa ahandi ibyo wenda bikuraba birampanze ku neza yawe rero hindura inyifato wanyumva bafoza wirinde gutera akajagari ngaha urumva sishobora kwihanganira akagaye kamaranduranya kuranduka nyine no mfuma mpfa bakambona ndimva byakumategura nk'abandi hm. nuko utamuzi hm. uva ngaha mu biro byanje direct yande nyakubahwa birikade ntimushire hamwe na kijya gisinzimwe eh. cyo kanigiramwo yemwe ntimwosubira <laughs> no nkaba narakoze amakosa ndemeye guhanwa ariko ntimunshire hamwe na kijya gikoko nyakugwaho yicaye nyakupfa nabi ewe mafuza barakoba ugasanga utanzi rero jewe toto ugiye kumbona rero mumbabarire brigade kubacira mu ijambo birihuta bafunze eh, muze yicare ehe mama wanje oya sinicara abo mm. habaye urumva nababwiye birihuta eh. ahubwo mukama eh, ibara riraguye rusange mm, habaye iki urumva dore kubona ikiziga cy'umuntu hariya mu ishyamba papusi eh? eh. ikiziga ikiziga cy'umuntu cyane ntitwagaraguye burigadiye tugihumutse ko turi ko tuzirika impene dutekegwa nubwo duca turiye ni umugabo n'umugore reka <laughs> yesinzi ibara riraguye munyaruka nguko oh, mukirabe abanyarusange batarashwa badukira rimwe mafoto mafoto ngere bamusubize muri serire n'abapolisi babiri cyangwa batatu tuze turabe john witi abaganga kubatebye muri turu nshyirengera nisubirire ku kazi turaga kureba agasore hanyuma bayatiye rindira gatoya tumare nka senke minite rega ibi bitaro ni bikuru bamara umwanya muniniya bari kureba abagwayi ngo ni benshi tuba turindire gatoya kandi uko poze ihetse mm. ariko uca umenya natara akazi asha reka bitonde bavure neza ngamukurindira burantera inkuruti burantera mariza gute baramubwiye mbarire ibyo mbarire urindiriye iki haha gute n'imyaka mumaranye na mariza uramutiye ti uuu baramutinya nanga ko mariza abyakira nabi gusa mm. ah, canumye kwinjira muri iyi gurupe ga yemwe yemwe nzokibone uko irusanga ibishuha mm. niko abatebe begenyetsa akariro muri gurupe ahubwo urisohora ku mameganje nisagize umwanya wose <laughs> uzi ibintu bandika gatiya mm. sikumva sonde sinzi n'ingano bakarivya je dois faire beaucoup d'attention mon cuisson, ça diable. Ah, sinon. Oh. Mon Dieu. kutwakeye nyuma y'ubuzima bw'amahoro yee ni ntabwo babatijwe n'abahatari twari twishyiriweho kandi no guhanahana amakuru nta museruko nta murengero twese Eh? Eh, eh, raba nk'ibirarungitse raba soma ehe ndabiratiye uraga bamukunda abarengero barasaza ibintu byo gucuruza nakubwiye igikuri byiye ibintu nk'ibi je biramaramantsa nka buriyo nyikira nka jivumba nkagira icyana ibitutsi gusa byo gucafuza abaseruka urambonera bene wewe sino misi uzo ah, ah, ah, mama ngabasaba abasirikuri patati patata eh ngiyi ni ndaje yes soma Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo, koko nta birimwo. Nta birimwo. nkizi ndazitega umutwe kabisa. Ntabwo negezwa kwigumamwo kugira ndabajinjibure. Eh. Urubihanga urumwe. Ntabwo usoshobora. jewe ivyumviro byawe bizomirwa kuko uzoba uri kuvugurura oho ya reka reka reka jewe nakubwira ati vyaranja ndondera amasitasiyo ya vya bihangange tuzi imbwa vyanywanisha abantu hama nce nza ndayabarungikira ngaha muri gurupe ya whatsapp canke unashaka nzira komputara mesaje ari kontere ivyo bavuga iyo si imitwe admira dushaka gushwimura inde kare eh, kare kare deja wabonye ko abasirako bamaze gukuramo akarenge abibonye twumva baracyari mu gihugu wowe wayivuyemo reka nawe nawe wayivuyemo kashareka genda irinda kugira ngo mbona ko atacyumva cyubaka kiyavuga ubwoba bwo gusenga oya oya none gatiye uravye ubwicanyi bwagiye buraba umurengero yoreka gutinya umuseruko gute canke umuseruko wiyoreka gutinya umurengero gute ubwo bagabo babatiye ntawe ubafata minene iyo bajya ni umwanya wose bajya bajya urambwira ikibi cy'ayo magurupe baragushusha umutwe ubwoba bakabukuza hamwe udasubira no kwiyumvira ingaruka z'amajyambere kuri ibyo umvire mesaje umvire mesaje rero ntusore kumubwira comoka nawe hakiri kare simbabwe tiye simbamwo ahubwo nk'inge n'izi reka ndazibaranse n'izi nkwereke eh, bamaze guhengama nk'aba urabona bakaniwe eh, ubereka ibyo byose umariye eh, ndamubwiye muti ntayivamo ntayivamo ntacu nzoba ndafashije ah, n'ubu ntacu uri kurabafaya kuko abarengero bamaze kuyita no groupe ne réfléchit pas hakuna hakuna jihasi muvaso ujya he eh, mbere ujya he nkubitira usange mbega mwamenyera oh. imodoka zijayo ziri hehe asha ingo tugenda ahandi agusimbana worinda gufata imodoka agiye mwana indi ngaha oya ndagutwara mwebashe reka gutarishije idini rwanje mwe mubone ndamwihamagariye amamuce muza kuri ibyo bimoto ngaho uriya none mutaso ahantu ugira ubwoba iyi moto yanjye iramenyere gutwara abamere nkawe jewe zibera ku ipikipiki eh? wida shaka mureke kunkwega abana shaka mureke je nta honda nurirako imodoka nayo iragute vyamenye ariko iyi wanje n'abageze mu za bukuri bashikana imbere y'irembo ngo ba mukama wanje mwana ndagutwara neza shaka wirekere imyaka yo kwenena ku ipikipiki narayirengeje e, oh. ega ntayi hasi noca nsubiza inome erega si gutwara me ni jewe mwami ndagutwara nije nzoba ndaguhetse zana uwo muzigo wawe nkwereke mbe ndawuterura ewe e, e, mwami yambura imwampa urazikoresha basi <laughs> mbwira basi igiciro ko ari wowe ushikana rusange kurangara ko ari wewe uramya babiri gusa oya ayo ni menshi oh sikia mere na igihumbi aha naco noba nkoreye zana basi cyata eka eka ega ku cabiri naco noba nkoreye noba ndiko ndaho urakiri cabiri ni catano nukuri basi ni catano sawa basi ko nihuta none ngiye oh, zana ku kazigoro ndakwereke oya ndakarera eka nta kibazo we ndagufasha kurira oya utunda aratwigumiza nta kibazo ndagufashe kuriya rero ashakira turabe ashimyishimi kizakurutu uconyora aha kuri gicuma mm. ntiwegera aha gusa harashushe cyane wowe mm. fata fata yo yo eh, eh. duga ndakubona yo urira ndakubona ndakubona oya ntacubahane hewe magorwa zibera ntazobonera kuri ino si ehehe eh, sawa sawa ndicaye akambara mm, kasike ubu ndicaye akira kasike ubwo ruba kure bagwita kasike fungura umugozi rero mm. eh. aha mu ijosi eee ushyire mu ijosi kume mm. kumenga biranse ko mpemba ngurako ngurako ngurako oya nta na kimwe nta na kimwe aha nitwamara guhaguruka uraronka impemu zikujye we rindira tugende gusa duhaguruke yewe gaye eh. wicaye neza mwambi nyene nyamburi mwana eh. nagira ndakubwira ikintu kimwe ni ukuri nakubwiye ko ari irya mbere jewe ipikipiki urumva ndakumva wowe mfata gusa ugumye neza ibisigaye ndimenya aha kontorore ntiwararaye ntacubaha ntunde hasi wa mwana nukuri kwa muhungu wa muhungu ntunde hasi ndakubona ndakubona ntawe ujya we gumya gusa nkumufashe ngaho fata uko rero ye gumya genda bukebuke genda bukebuke bahasi sinakubwiye ko nitwa mwami barinyitse kubera ngenda nk'umwami nyine aha ntucegwa turashyika nkumufashe ndakubona nziga ndazibona umufashe neza gusa ndakubona ntacuba ntacuba reka hamuteye ko twamaze kugera kure ya parikingi oya guma ko ndakubona hagarara niyo ndahamenya fundi hariho twashyitse eh, ni ahanyene nizere ko nora tumusanga muhira none nyine gafundi eh. aho urizeye ko bakwemerera bakampa indaro nige nabanye buko batwiyumvira nabe kantutse oya reka tubanze twumve umugabo wiwe n'umuntu umeze neza cyane mm. yego reka ndodo fundi karibu. Asante Nora. En tout cas tumefanya surprise ce soir. Unaniletea mgeni pia? Eh, unisamehe lakini kwa kuletea mgeni bila kukujulisha. Hakuna probleme kaka yangu. kaputa, Hapo kaputa oya nabantu nje bahambise sindawo yapfa urabona sasa fundi mgeni ni nani eh, yitwa funderi eh? ari muri za mpunzi za bari rusange unasema ah pardo pardo jinake funderi ile parmi barefije kutoka kuri rusange mm, naona pole ndugu yangu eh, sasa nora niko na servisi nataka nikuombe kidogo servisi gani unaona nora mm -hmm Monami hapa iko na probleme nyingi mm. probleme ya logement mm, sasa ah. mtusaidie, je vous en serai vraiment très reconnaissant na nitashukuru sana kabisa kama wewe na mme wako nitakubali kunisaidia huyu apate mahali pa kulala ah. hata siku kidogo mm. hey. ko ngorewe mu y'impunzi ndiko ndamubwira rindira eh, eh. Eh, ah, ah, eh, numvise uvuga kurara ndambwiye ko baguha indaro mu kurindira ko uraronga aho uzokika umusaya none wondekera akazi eh, fundi, hmm. mimi sina probleme yoyote. Memo mari, sijui kama naweza kubali. sha komenga ravyaze. Umugabo wiwe um, wageze gute? Ash, hmm? ntazi ko umugabo aza kumwemerera. Umugabo wiwe? Yego, ntazi ko aza kumwemerera. <laughs> nani mboka mugabo. Fundi. Oui. Je peux te parler en privé. Oui, oui, d'accord, d'accord. Fundi, ningera d'accord, Ndaje, tu vas Situation est compliquée Des informations circulent maintenant comme quoi va réfugier bamoya bamoya sont la na Je ndio sais pas kama mon mari risque de ne pas accepter ah. none kweri mwibaza ko impunzi zose ari abagizi ba nabi pardon kope ah, yangu haiko marfeter nora jotojir fanya nguvu nora tusaidie naomba john we john uhano hewe eh, kwagishije hawa iki reka mami reka eh? usanga turagandahaye ntabyo mm. wamenye reka ninde yabutse gisheshe yarapfuye eh, gisheshe yarapfuye ntibishoboka emwe gisheshe mm. eh? oya nukuri kw'imana oya sindabyumva umutima yari yumutse nka gisheshe pinyene gute gisheshe yopfa gute bamutunga ikiziga hariya mu ishyamba wa eh? ntimurashye rero bishashe pi ni ibintu biri mu gapfundikiye gabo amatohoza yaratanguye da gishashe aramba abaje bashe yarapfuye oya sindabyumva ndakubwije ukuri mwana mu barengero hoho ntawe ukivuga reka naho utubura umurengero umuraga ifite ubuntu muri we ategereza gukorwa ko n'ikintu kibabaza nk'icyo basha eh, eh, eh. niwasubira mu gisagara mpunga uratubwirira na ba bandi mbega shaha inkuru mbi zirateba nk'ubu ndazi babimenye ntacyo nuko nama mwibarabara nicyo gituma amakuru ndayaronka ubwanyu ahubwo mwagize neza kwicisha hano mu kigwati rusange narinzanye zibera ngira ni ko nashyitse ndabe ko hari ifi nogenda ntwaye <laughs> none yewe gaye ndumiwe kabisa ni ukumirwa nyine sha umwe yandika ngo ntawuze umunsi n'isaha ntiyabeshe kabisa reka ntiyabeshe ya ya ya ya ya ya yakubari oya oya oya oya sinobyemera ntashobora kwijyana ntibishoboka oya oya sinobyemera ntashobora kwijyana mwami ikidahura n'imisotsi yego mbe bashari yagiye hehe ujya n'inde gaca aha rero bibaza ko byisheshe eh? sinarizi ko ugenda nk'uwagonzwe n'akayabo munini wa shobo huhuwa eh, abamukoreye kwino ke bose buce kabiri abahumi ehe eh, ndabarahiye ehe ndabarahiye ndarenzwa abahumi nabahogane cyari igikino muri kirukuri ntimuze mutange gusubira gutega yombi inkuru y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha cumi na zibiri n'igice zo ku mugoroba no ku munsi w'imana isaha imwe n'igice mu gatondo kuri radiyo isanganiro murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolencia